gurekin Helen Charriton zuzendaria, egunon? Bai, egunen zuzeri. Ala prezeski, Helen Charriton, zergatik ez da intzinetik antolatu liseoan, zergatik lehen aldikotzu bai? Alor, zergatik eh, lehen aldikotz usaian uh, guraso berriak, eh, elduden urtean guraso berri izango direnak gomitatzen ditugu bilkura batetara, eta um, hor uh, hasi bai dinamika azkar batetan sartzen eta nahi izan dugu uh, ideki gehiago ideki eta atea zabalik e, eginez uh, ala partekatu gehiago eta iakutsi uh, ze dinamikan uh, sartua garen. Buraso behiak, egan nahi duzu, eh, hor uh, liseoa zari gira? Bai, uh, guraso behiak izango dira, eldu den urtean genean auja ezarriko duten uh, gurasoak, egan nahi baita, guai, uh, iru kolegioetan ibiltzen direnak irugarrenean, eh? Salvador kolegioan, Ziburuko kolegioan uh, Larzabale kolegioa, eta Larzabaleko kolegiotik ere uh, manesertu zaintzi etxarteko kolegiotik. Mm, ibilbide logikoa itaike, uh, ikastolako kolegioetatik uh, pasatzea uh, etxepare liseorat, baina bada ideia ere behar bada beste kolegio batzuetako jendea erakartzea edo olako ibilbiderik ez da posible? Uh, posible da Euskara maila aski gora delarik deia. Beraz uh, ez da galdua izan behar alde hortan edo maila hortan ikaslea. Eta bereziki pentsatzen dugu helduden urtean idekitzen baita tekniko ahlo berri bat lehenean sartzeko. Eta hor eh, Euskaldunak direnak eta interesatuak izango direnak eh, lehen tekno hortan eh, frantsesez deitzen da STMG eta Euskaraz deitzen dugu MKZT, management eta kudeak eta erakusten baita baso teknologiko hortana. Ebe hortarat berdin izena maiten alko beharko dute eh, ikasle euskaldun gazteatzu. Asterketak, Azterketak uh, egin behar dituzte eskolari buruz ikasle horiek? Seaskatik kanpo heldu direnek? Eh, bai, egiten dugu alako elkarrizketa bat eta gero i, i, zerbait testo bat irakurtzen dute, froga bat ere maiten dute idatzirik jakusteko uh, ez direla galduak, eh, mm -hmm. Euskara Mailan. Zu haurek eipatu duzu, eh? den sartzean izanen da liseo profesional berria, Uh, edo ondokoan, 2008an, markatu 2008an, eta beraz, bilaka era, zer eh, guai uh, etxepare bakigu, nunden eh, ausori, hori, santa, edo nola... santa kurutzia, bai, bai. bai, santa bai, santa santa kurutzia, bai, Eh, liceoa pasatuko da beste gune batetarat. Bai, alo, ateak idekitzen ditugularik da lehengo guneat, eh, diteko, eh, xantakurutze auzo hortan, eta 2008 mazazpian, uai uh, urte bat etertiren burian, aldatu behar gira uh, lekuz, liceo berri bat eraikiko baita, uh, baionako iparaldean ere, beraz, uh, baiona ezautzen baduzie, Leclerc xaltegian unden iparalde hortan, eta parian badira uh, meimu mintegiak eh, ondoko lujetan izango gira. Eh? Uh, eh, liceo berria eta hor arlo edo sail guziak idekiak izango dira, erran nahi da orokorrekoak, ESE, ele, teknologikoa beraz STMG edo MKZT eta eh, arlo profesional berri bat ere idekiko da eh, urte baten burian guain danik ez takigu zoin izango den eh? ari gira dosiera eta ikerketak egiten ebe prezeski zoin den egokienik izango eh, hasteko bederen Zer gana eh, idu or, eh, liseoaren dako zenbat erakasle gehiago, zenbat ikasle pentsatzen da 2000 amazazpirako? Alo, hori ongi eh, neurtu behar daz, eta duela lau urte oino liseoan baziren eunta irurogoi bat ikasle, aurten badira berreunta oita masei, elduden urtean berreunta berro oita eta bimila eta mazazpian eh, hasiko girelarik liceo eh, liseo berrian, izango dira iru eun. Ganai baita bese askak garapen hori uh, bizitzen duela, kolegioetan ikasle gehiodirela, eta uh, ondorioz liseoat ere eldu dira ikasle irakasle gehiago. Eta irakasle kopurua berak ere emendatzen du, eh, bere, bere tropak emendatzen dira. Mhm. Eh, gaur egun, eh, so egiten bali madugu, Seaskako kolegioetatik, Seaskako liseorat, zonbat jende pasten da, edo proportzioan zonbat, uh, zonbat ikasle dira kolegiotik eh, liseorat? Alor, kolegiotik liseurat preseski, uh, bataz besti hartzen bada da eunetarik behoita ama bost, eunetarik irurugoi bat. Eta ahlo profesional berriarekin, hola espero dugu eunetariko goi bat gehiago uh, biltzea uh, liseo, sehaskako diteko. Eguneko lar, larogo irat Alako zerbait, alako zerbait nahi ginuke ba. Eta etxepare liceoa, eta urte bat eterdiren buruan, bilakatuko da kolegio? Bai, hori da, prezeski. Laugarren kolegio, eh? Bai, bai. Alo, oraiko eh, eraikinak eta izigarri zarkituak dira, beraz, uh, dinen diren uh, diendiak uh, larun batian ez dira, eta izitu behar, guk nahi ditugu uh, iekin, nahi ditugu ikusi eta iekin uh, partekatu, uh, zinez, uh, ahreman mailan, eh? baina jakin behar da, uh, giren lekia bilakatuko dela kolegio bat, uh, sehaskako laugarren kolegioa, kostaldean edo behar, EAB gune hortan eh, kokatuko dena, uh, kari hortarat biztan da um, obrak egingo dira arra berritzeko, eh, lekoa bera. Izenik ez, mementoko, eh? Alor, kolegioko izenik uh, da hartua izan, nik entzundutana emazte baten izena izango dela. Mm, ah. Gauza bakarra, info bakarra, <laughs> maiteko. Talizi eh, izena? E, eh, mementoko ez dugu pentsatu eh, aldaketarena eta etxepare izango da, etxepare pro eta etxepare horoko baina etxepare liseoa bai. Horretara ziko dugu, eh? liseoaren obrak dirustatuko, do, dirustatzen dituela eskualdeak, zerreinetakoak? da. <gasps> zer inetakoak goguan dut alako sortzi milioi edo zazpi milioi inguruko anvelopa bat ukanen dugula. Mhm. Eta parioa da urte batez eh, dena egitea? Ba, xe askako betiko lehian <laughs> sartzen gira hor, bai uh, finanziamendu mailan eta dirustatze mailan eta bai uh, epeetan eta behar dena egina izan, baita uh, abiatuko da ere liceoari buruzko kampaina bat behar baita eraikina zaparte aparte materiala ere eta ongi ornitu uh, liseo berri hori, beraz uh, erri urratzen eginen diren eh, proposamenak aurten eh, izango dira ere lizeoaren lizeo begiaren sustengatzeko. Mm -hmm. Barnetegiari doakionez ze setasun emaiten alda kamiamenak ere izanen dira barnetegiaren zat? Ba, prezeski, barnetegi behi bat izango da eh, lizeo behiaren gune berian. Dena han. eta pentsatzen da lizeo behi unek rezibitzen alko dituela laueun bat ikasle, lehen uh, batetan, eta barnetegi alternategia berak egun eta oita mahbat ikasle ere. Aipatzen dela iglizeoa ere, txepare iglizeoa, bada larrikapen bat, eh, ikasleak ere bultzatzen dutena, basua euskaraz, zer berri hori buruz? Alor, zer berri, beti muhitzen nahi direla gure ikasleak eta horrentzat eh, eskerrak, eh, eh, guk sustengatzen ditugu, elgarrekin nahi albezain bat, bainan maleruski eta eskunde nazionalaren aldetik ez da hainitz uh, afera, diakinez mm, mementoko matematikak eta historia geografia despatxatzen aldituztela Euskaraz eh, komposaturik. Ez haintzinatzen, egan nahi du, norik intzizte ahimanetan eh, olako gaien uh, eh, Lehenik uh, bordaleko errektorarekin dugu uh, usaiako lotura, gero eskunde nazionalarekin uh, zuzenean egiten dira ahimanak, ministerioarekin, eta urtero badugu ezetza, ez dela urgunago joanen esperimentazioa mementoko, baina ez dugu amore Mm Zenbaki baten emaiteko oraino, eh, ikasleak aipatu ditugu, eman duzu uh, eh, oaiko kopurua, aurri ikuspenak ere, erakasleen aldetik, prezeski, zenbat eh, erakasle badira dira lizeoan? Mementoan, uh, ogoita bos bat uh, diende dira, beraz pentsatzen da, lau ikasleekin izango gielaik, uh, izan, uh, igoko dela behoirat edo alako, alako bat. Mm -hmm. Ate idikiak, larun batean, informazio bilkura azpimagatu duzu, bai. ala, ez izitzeko, bon, proiektu berriak aurkestuko dituzu, besteak beste? Bai, e, hori da. Bo, lehenik eakusten ditugu bigarrenean uh, zer e, egiten den ikasle berriari begira eta nola hautatu beharko duen bere orientazioa. Hori da lehen lehen sedia eta jakutsi lekuak uh, nolakoak diren, barnategia ere bisita pentsatua da amekak uh, inguru, eta beste bestalde erakusten da liceoan iten diren proiektuak. Azpi marratzen dugun eh, ze, marratzen dugu ze e, interesa eh, Euskaraz segitzia basoraino ino, eh? e, diakinez e, leku bakarra dela ipar aldean nun iten alden basoraino dena Euskaraz, eta bistan bigarren izkuntza eta beste hizkuntzak ere menperatuz. Jakusten dugu eta hori mm, nik lekukotasun bezala erraiten alduta, aldut, partekatzen den balore bat dela elkartasuna eta elkarlana nola iten den proiektuen bitartez eakutsiko dugu. Eta nola zez, uh, eh, liceo berriaren proiektua orkestua izanen da, eh, bai buraso berriak, bai uh, nahi duten uh, diender. Eh? zinez eakusteko zer den uh, xantier berri hori. Mm -hmm. Itz bat azpimagatu duzu hor, proiektua, uh, elkartasuna proiektua, proiektu baten inguruan lan egitea mm, zerbait gehiago emaiten du? Beste uh, Bai, Liseoek uh, E, proiektua, bada, ez da proiektu bat baizik, eh? Liseoan badira izan dadin eh, arte inguruan eh, musika eh, edo danza edo antzerkia hainiz gauza, baina gero uh, uh, iten delarik uh, ez dakit bidaiak ere egiten dituzte uh, urtero uh, ikaslek berek antolaturik, baina ikasgeletan ere izan dadin azterketa mailan edo uh, eien erakasleekin uh, eh, sekulako montaketak eta alako gauzak uh, ere maiten dituzte eta hoien uh, irudiak edo, mm, edo, edo proposamenak eakutsiko ditugu bai. Eren xarritan, beraz, behenat, etxepare lizioko zuzendaria, joitratzen dugu, ateidekiak direla larun batean. Mil esker gurekin izanik goizuntan, eta bestaldi bat arte. Mil esker